Càpsules musicals amb Rafael Corbí amb el món del jazz. Avui la formació barcelonina de Mellow Sound. The men are supposed to be I know that I promised to change And I'm trying to learn But baby It is a hard road La música pot ser dolça, pot ser interessant, pot ser magnífica, pot ser de maneres eh, milió interpretades, però en aquest cas, de Mellow Sound, aquest eh, quartet barceloní ens aporta, a través del seu àlbum publicat el mes de juny de 2018, Those Memories and Temps en Record, una excel·lent mostra de la seva vitalitat, la seva manera de fer música, i ho han aconseguit amb peces com aquestes. Escoltem de Mellow Sound, per exemple, amb una de les peces incloses dins aquest àlbum. Es diu Hard Road. Every wall that we find, we will pass it through. All mistakes that I've made, I will made it to you, I will made it to you. Every word I will try make you feel so good. Every lie that I've said will become a truth. All mistakes that I've made, I will made it to you, I will made it to you. The Mellow Sound va néixer a Barcelona el 2012, format per quatre músics de procedència diferent i fruit d'un interès comú pel jazz i la música moderna. The Mellow Sound és un eh, quartet, veu, piano, contrabaix i bateria que enfoca el jazz des d'una perspectiva fresca, en temes propis en la seva majoria, però amb una forta base del jazz més clàssic, estructures, swing i estil. El so resultant és interessant perquè no encaixa dins de la categoria de jazz fusió, ni en els estils actuals més escoltats. S'apropa més a un so clàssic però no abusa dels estàndards típics, ni recorda el més evident, sinó que és subtil, agradable i atraient. L'experimentació s'adverteix a l'escoltar un repertori cuidat que està contextualitzant l'essència del jazz. Listen to your voice when you whisper in That's a mellow sound of the lovely things If I tell you can't, won't you trust me? You can trust me I don't mind about tonight Just hold every day I wanna fly. Just hold me tight and take The Mellow Sound està format eh, per als següents integrants eh, que formen part d'aquesta formació d'aquest quartet. Antonio Navarro, nascut al 1990 a Gran Canària. Aida Ten, a Barcelona el 1995. Valentín Rodríguez, a Badajoz el 1986. I Dene Suárez, a Orense l'any 1990. Un projecte que reflecteix un intens treball d'estudi i la suma i la riquesa i el bagatge musical que porten cada un dels seus components. La música, la companyia d'aquest àlbum magnífic que avui avui escoltem a través de Tamelo Sound. Recordeu, Those Memories, àlbum de jazz de 2018. And I alone Where there's Where there's with your day I spend my time thinking that all this could be forever, but it's not enough. And the words I dream on you in 12, I'm asking God about your skin. So the rest is yours. Tell me what you your love in mine. I forgot the exact location. I suppose it was at night, but I can't forget the moment. Ooh. Now it's twelve days all the time.